Imany kabul bolmaklyk üçin taguda käfir bolmaklyk şert diýdik, dogry dälmi? O şertiň hem delillerini aldyk diýýär. Indi bu günki dersimizde tagut näme, bileris ýalak näme, kim şu tagut adynyň astyna girýär, tagut sözüniň astyna girýär, a kimde kim girenak. Ony bilmeklik üçin hem biz hökmany suratda tagut sözüniň manysyna düşünmeli. Tagut diýmeklikden näme zat islenilýär, şony bilmeli. Haçan-da biz tagut sözüniň manysyny Alladan başga ybadat edilen zatlaryň barysy tagut diýýär, hatda ybadatyň ýekeje bir görnüşi şoňa sarp edilenem bolsa diýýär we şo ybadat edilýän zadam razy bolsa diýýär, özüniň ybadat edilmekligine. Ana şo tagut. Düşündiňmi? Alladan başga ybadat edilýän zatlaryň barysy tagut. Hatda ýekeje görnüş ybadat bilen ybadat edilýänem bolsa, şo tagut. Ýöne şo şerti Şu ybadat edilýän zat özüniň ybadat edilmekligine näme razy bolýan bolmaly. Bu razy bolýan bolmagy diýen şertimizi näme üçin getirýäs? Hatda pygamberlere, ulamalara, perişdelere tagut diýmeris ýala. Düşündiňmi? Sebäp diýseň, ýaňky tagudyň manysyndaky şerti pygamberleň hakynda tapylanak. Biziň pygamberler özleriniň ybadat edilmekliklerine razy däl. Perişdeler özleriniň nämä çokunylmaklyklaryna razy däl. Ulamalar, öwliýalar, pirler özleriniň ybadat edilmekliklerine hiç haçandam razy däl. Düşündiňmi? Em, onda näme? Pygambere tagut diýmeýäs biz. Pygambere tagut diýeniň özüne tagut diýýäs. Ýöne pygambere ybadat etmeklige tagutlyk diýer. Düşündiňmi? Pygambere ybadat etmekligiň özüne tagut diýer. Sebäbi pygambere ybadat etmeklige näme? Allahdan gaýra ybadat etmek. Allahdan gaýra ybadat etmekligiň özi şirk, küfür, tagutlyk. Düşündiňmi? Emma şu ybadat näme? Ybadat edilmekligine razy bolýan adamlar edilen bolsa, şu ybadat edilýän adam hem tagut, şoňa ybadat etmeklik hem tagut. Emma ybadaty näme? Özleriniň ybadat edilmekliklerine razy bolmadyk adamlara edilen bolanda, onda ol adamlar tagut däl-de, şolara ybadat etmeklik küfür. Şolara ybadat etmeklik näme? Şirk. Şolara ybadat etmeklik tagutlyk. Emma pygamberler hiç haçanam razy bolmadylar we bolmaýarlaram ybadat edilmekliklerine, edil şo sanda Abdulkadyr Jeýlany-da, Ymam Agzamam, Şäfiý, Mäliki we bular ýok başga-da ulamalaryň hiç birem, özleriniň owaz edilmekliklerine razy däldir. Biz hökmany suratda şony belläp geçmeli. Muny belläp geçmekligimiziň hem näme hökmanlygyny haçan duýýas? Haçanda müşrikler bize näme, bizi garaltmak üçin, bizi näme, şu dawatymyzy garaltmaklyk üçin ile-güne näme diýýärler? Ana olar pygambere sögýärler, şeý diýýärler şu. Mana olar pygambere tagut diýýärler. Ana olar Alladan başga ybadat edilýän zatlaryň bary tagut diýip gygyryp otyrlar, düşündiňmi? Onda pygamberem tagut bolýamy? Onda perişde-de tagut bolýamy? Onda ýewreýler näme Uzeýre, hristianlar Isa çokunýar, onda Isa pygamberem tagutmy? Ana biliň siz wehhabileň hakykadyny, düşündiňmi? Ana biliň näme diýýän sözümiziň dogrudygyny, olar ana pygamberlere tagut diýýärler, sögýärler, bu zatlaň bary batyl bolupdyr, düşündiňmi? Biz Isada tagut diýemizok, biz Uzeýrede tagut diýemizok, biz Muhammet sallallahu aleýhi wesellemede tagut diýemizok. Kim şulara tagut diýýän bolsa, şoň özi tagut. Şoň üçin biz näme diýýäs tagudyň manysynda? A? Alladan başga nämä ybadat edilýän bolsa, Şo ybadat edilýän zatlaň bary tagut. Ýöne şerti, şo ybadat edilýän zat razy bolmaly özüniň ybadat edilendigine. Düşündiňmi? Razydygyny bilen bolsa, ýa özi wesýet etdi, düşündiňmi, ölemsoňam meni çagyryberiň diýip gitdi, ýa-da dirikä şoňa çokunýan adamlar bar, gyssananlaryna şolaryň atlaryny tutup çagyrýarlar, bilýä, inkär edenak, razy şoňa. Şol adamlar tagut. Düşündiňmi? Femen ubide, özem nämä ybadat edilýär diýilse, ýagny hemme ybadaty bir mahlugyň ýoluna sarp etmeklik şert däl, ýagny ýekeje bir ybadat edilýänem bolsa, şo tagut. Femen ubide min dunillahi min jihetir ruku'i wessujud we sarfin nusuki fehuwe tagut. Indi soň açyklap aýtýar-da, mysal üçin, bir adama ruku edilýän bolsa ýa birine sejde, adam diýmek şert däl, mysal üçin, Allahdan başga birine ruku edilýän bolsa ýa Allahdan başga birine sejde edilýän bolsa, Ýa-da näme, bir ybadat, damak çalmaklyk ybadatlary, näme, Allahdan gaýry biriniň ýoluna sarp edilýän bolsa, şo tagut. Ýa-da, mysal üçin, Allahdan başga biri doga-dileg edilip, ýa ondan käbir hajatlar talap edilýän bolsa, şo tagut. Ýa, mysal üçin, diýýär. Alladan gaýry birinden näme, hä, Alladan gorkuş ýaly gorkýan bolsa, ýa-da Alladan başga birinden näme, Alladan umyt ediş ýaly, ondan hem käbir zatlar umyt etýän bolsa, şo gorkulýan, umyt edilýän hem tagut. Ýa-da, mysal üçin, näme, Alladan başga birine, hä, tagat edip, boýun bolup, näme, Alladan başga biriniň hökümine hökümlenýän bolsa, o-da tagut. Düşündiňmi? Şu wagtky kanuny ýazýanlaň bary tagut. Düşündiňmi? Eýsem, olar özleriniň kanunyna näme amal edilmekliklerini isleýärler, razy. Düşündiňmi? Kanun girizýän prezidentleriň bary tagut. Düşündiňmi? Eýsem, olar şu özleriniň näme girizýän hökümleri bilen raýatlarynyň ýaşamaklyklaryna razy. Düşündiňmi? Şonuň üçin olar hem tagut. Wa men ubida min dunillahi min jihatil mahabbati wal wala wal bara fa huwa tagut. Kimde-kim, näme, söýmeklik babatyndan ybadat edilse, ýagny Alladan, Alladan gaýry biri söýlüp ybadat edilse, düşündiňmi, we ony söýüp, şoň üçin söýüp, näme, şoň üçin ýigrenilse, şo tagut, düşündiňmi? Mysal üçin, näme, şu pirim, şuny söýen, musulman, şuny ýigrenen, käfir, düşündiňmi? Diňe şol adamyny şo özi üçin söýýär. Şony söýen-ä näme, muslim, şony, şony ýigrenenem näme, käfir. Şu babatynda näme wela wel bara ybadatynda, söýmek ýigrenmeklik ybadat babatynda näme çokunylýan adamam näme tagut. Mysal üçin şoň söýen bir zady gowy görýä şonuň gowy göreni üçin. Bir zady ýigrenýä şonuň ýigreneni üçin. Eýýäm şol adamam näme tagut. Emma biz söýmeli näme Allaň söýen zadyny, ýigrenmeli Allaň ýigrenen zadyny. Emma käbir adamlar öz sopy pirlerini näme hudaý tutunýarlar, tagut tutunýarlar. Nähilek derejede? Ýa şolaň söýen zadyny söýýärler, şolaň ýigrenen zadynam ýigrenýärler. Şolaň söýen zady haram bolsun, ýigrenen zady halal bolsun oňa sereden aklar. Şu pirim ýigrenimi, boldy gutardy menem şony ýigrenäýmeli. Pirim söýdüm şony menem söýäýmeli. O sereden ak piriniň söýen zady halalmy, harammy ýa piriniň ýigrenýän zady dinmi, din näme ýok. Men şu pirimi bilýän diýýär. Şuňy söýdümi, boldy gutardy maňa zakon men söýäýmeli diýýär. Hatda Allatagala ýigrenýänem bolsam diýýär. Şo ýigrenýän, o meni gyzyklandyran zat diýýär. Düşündiňmi? Şu pirim söýdümi, men söýmeli, ýigrendim, ýigrenmeli. Şu zat näme, şu görnüşdäki ybadat edilýän zatlaň näme, bary tagyt.